o sahabələr adi bir xurma yeməklə, az sayları ilə böyük imperiyaları dağıtdılar. İmanlarına görə və təqvalarına görə onlar düşmən üstə hücum etdikdə belə bir məktub yazardılar. İmperatorlarına belə bir məktub yazardılar. İslamı qəbul et. Canını Allahın əzabından qurtar. Ya da cizyə verməli olacaqsan ki, canını müsəlmanların əlindən qurtarasan. Əks halda nə onu, nə bunu etməsən, özündən küs. Özündən başqa heç kəsi qınama. Biz sənin üstünə elə insanlarla gəlirik ki, siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda ölməyi sevirlər, şəhid olmağı sevirlər. O cür sahabələr idi dünyanı fəth edən. Lakin hal-hazırdakı müsəlmanlardır ki, zəif müsəlmanlar Allah onları zəlil edir. Ömər ibn Xattabın radiyallahu anhın gözəl sözü var. Nəhnu qavmun fəazzənəllahu bil-İsləm fəməhmə əbtəqaynəl izzətə bi qeyrihi əzəllən Allah. Biz elə bir qövm, elə bir zamanatıq ki, Allah bizi İslam dininin sayəsində ucaldıb. Nə qədər ki, bu dindən başqa bir şey vasitəsilə ucalmaq istəyəcəyik, Allah bizi zəlil edəcəkdir. Gördüyünüz kimi də müsəlmanları hal-hazırda zəlil edir.